And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci, dobrodošli na Dallas NXS Web Radio podcasta u jednu, pa možemo slobodno reći, kratku emisiju, odnosno najavu, a sve vezano naravno za 52. sajam automobila u Beogradu koji počinje od e, sutra. Znači ove godine se održava 52. međunarodni sajam automobila u Beogradu koji će trajati od 20. do 29. marta a koji će udomiti oko 400 izlagača i 46 premijere novih modela, a kao i svake godine očekuje se i velika posjećenost kako domaće, tako i strane publike. Posjetiocima salona automobila bit će predstavljeno 46 premijera, od čega će naravno najveću pažnju prevući modeli koji u Beograd dolaze sa tek završenog ženevskog salona automobila. E, kao i svaki put do sada, Dan ranije, odnosno danas je organizovan novinarski dan od 10 do 17 časova koji je počeo na štandu Mercedes-Benza, a završio se u 17 časova na štandu BMW-a. A danas je bila jedna zanimljiva premijera potpuno restauriranog kamiona Packard iz 1915. godine, jedinog sačuvanog primjerka u Europi koji je inače učestvovao u proboju Solonskog fronta a taj model se nalazi na izložbenom prostoru Oldtimer kluba e, Beograd u Hali 2, tako da ako budete išli, a zanimaju vas naravno oldtimeri, svakako pogledajte ovaj model. Da ne zaboravimo da pomenemo, karte koštaju 300 dinara, su stvari pojedinačne ulaznice e, i sutra znači, kreće od 10 do 20 sati je otvoren sajam. Tako da e, preći ćemo kratko premijere. Audi će predstaviti TT Coupe Quattro S-Tronic. BMW nam predstavlja seriju 1, 135Xi i najnovi X6. Cintroid će nam e, predstaviti C4 Cactus, C4 redizajnirani naravno, novi kombi Jumper, DS3 Cabrio i DS5. Dacia nam predstavlja Docker Stepway, novi model. Fiat će predstaviti 500X i novi Doblo. Ford predstavlja novi Mondeo. Iz Honda nam stižu novi Civic, Civic Type Sport i nova Honda HRV. Iz Hyundai da nam stiže redizajnirani i20. Jaguar će nam predstaviti F-Type Coupe. Iz Jeepa nam stiže Renegade i Cherokee. Kia će predstaviti Soul EV, električno vozilo, veoma zanimljiv model. Iz Land Rovera stiže Discovery Sport, Mazda nam predstavlja Mazdu 2, Mazdu 6 FL Redesign i CX5 FL također Redesign. Iz Mercedes-Benza nam stiže AMG GTS klase i S63 AMG kupe. Mini nam predstavlja Mini Cooper sa petoro vrata. Nisam predstavljan novi Juke Nismo RS, također interesantan model. Opel predstavlja novu Corsu, Peugeot predstavlja 108 i 308 GT. E. Renault će predstaviti Renault Space i Renault Kadjar. Seat predstavlja Leon ST20 TDI. Iz Smarta nam stižu dva modela, 4.4 i 4.2. Suzuki predstavlja novu Vitaru. Škoda predstavlja novu Superb, nova Fabia i Fabia Kombi. Toyota predstavlja redizajnirani iGo, i iz Volkswagena nam stiže Golf R. To su samo od nekih premijera koje ćete moći da vidite na e, sajmu, ako budete naravno dolazili. Ako ne, svakako mi sutra naša ekipa ide na sajam, tako da ćemo se potruditi već za vikend da e, imamo posebnu emisiju gdje će vam gdje ćemo vam prezentovati najzanimljivije detalje sa ovog sajma. To bi onda ukratko bilo sve u ovoj kratkoj najavi. Hvala vam kao i svaki put što ste odvojili vreme i poslušali našu emisiju. Ostanite naravno u Zenexis Web Radio Podcast. Moje ime Nenad. Veliki pozdrav! NXS Podcast